Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին վերջնական պայմանավորվածություն չկա։ Հայկական կուսակցությունների երիտասարդական ֆորումը ընդունել է բանաձև։ Կայացել է Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Ուկրաինացի ակադեմիկոսը Արցախի պետական համալսարանում հանդես է եկել դասախոսությամբ։ Ստեփանակերտում ֆրանսախոսների ակումբը նշել է գործունեության 20-ամյակը։ Ղարաբաղը ողջունում է ազգերի ինքնորոշումը եւ Կատալոնիայում խաղաղության հաստատման հույս ունի։ Շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը ոչ ոքի է խաղացել Խորվաթիայի թիմի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Հոկտեմբերի 27-ից 29-ը Արցախում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության եւ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված հայկական կուսակցությունների ֆորումը։ Աշխատանքների ավարտին ֆորումը ընդունել է բանաձև, որում մասնավորապես ասվում է. Խիստ կարևորում ենք հայկական երկու պետություններում մասնակցայինության եւ ժողովրդավարության վրա հիմնված քաղաքական մշակույթի զարգացումը։ Ընդգծում ենք հասարակական եւ քաղաքական գործընթացներում երիտասարդների ներգրավվածության բարձրացման կարեւորությունը։ Կարևորում ենք Արցախի հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երիտասարդների ուղիղ կապերի հաստատումը միջազգային կազմակերպությունների եւ քաղաքացիական հասարակության սուբյեկտների հետ։ Դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից շփման գծում լարվածության էսկալացիան, Կոչ են կանում միջազգային հանրությանը կատարել հասարակական հայտարարություններ, որոնք ուղղված կլինեն շփման գծում իրավիճակի սրումը հրահարող կողմին։ Հաստատում ենք Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում հայկական կուսակցությունների երիտասարդական կազմակերպությունների ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների եւ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ քաղաքական քննարկումների կարեւորությունը եւ շարունակականության ու պարբերականության ապահովման պատրաստակամությունը մասնավորապես ասված է բանաձևում։ Երեք տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հանձնաժողովի անդամ իրավական ակտերի մշակման, վարչական վարույթի, փաստաթղթաշրջանառության ապահովման եւ ազնագազմի կառավարման վարչության ներկայացուցիչ Մերիս Սահակյանի հաղորդմամբ նիստում նախի գիտություն ներկայացվեց էներգետիկայի բնակավարում, գործունեության լիցենզավորման կարգի փոփոխություններով սահմանված նոր դրույթների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ 2000 2017 թվականի սեպտեմբերի 18-ին ընդունվել է էներգետիկայի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ օրացումներ կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքը։ Կարգի մշակման նպատակն է բյուրոկրատական քաշքշուկները վերացնելու եւ դրական ցուցի հասնելը։ Օրակարգի երկրորդ հարցով հանձնաժողովը բավարարեց Թարթար էներգի համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Լև 2 փոքր հիդրոէլեկտրակայանում եւ Տում Հեկ համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Տում փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիաներ տրամադրելու մասին հայտերը կառուցման սահմանված ժամանակահատվածներով։ Ըստ ընկերության գործարար ծրագրի Լև 2 փոքր հեկը կառուցվելու է Լև գետի 1302-ից 1208 մետր նիշերի միջև ընկած կետահատվածքում։ Շենքում տեղադրվելու է մեկ ակտիվ турբինով հիդրոագրեգատ։ ՀԵԿ-ը ունի հետևյալ հիմնական ցուցանիշները։ Դրվածքային ուժողությունը 4.186 մեգավատ, միջին տարեկան արտադրված էլեկտրակայանի քանակը 24.160 միլիոն կիլովատ-ժամ։ Նիստին բաց քննարկման է դրվել Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի տարեկան գործունեության ծրագիրը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը շարունակում է գյուղտեխնիկայի լիզինգի ծրագրի շրջանակներում հողօգտագործողներին գյուղատնտեսական տեխնիկայի տրամադրման գործընթացը։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Մեր երկրում գյուղատնտեսության զարգացման համար գյուղտեխնիկայի հավաքակայանի թարմացումը հրատապ անհրաժեշտություն էր դարձել։ Խորհրդային ժամանակներից մնացած տեխնիկան այլևս բարոյապես մաշվել, սպառել էր իրեն։ Ահա թե ինչու 2008 թվականին մեկնարկած գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման լիզինգային ծրագիրն այդքան պահանջված դարձավ։ Մեծ զրույցում նշեց Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի փոխտնօրեն Արմո Գալստյանը։ 2000 8 թվից մինչև 16 թվականներով մոտորապես 1441 միավոր գյուղտեխնիկա եւ ագրեգատ սարքավորներ է ձեռքբերել։ Եվ այսօրվա դրությամբ բոլոր լիզինգով դրամատրած հողօգտագործներ են։ Պետական չկա, բոլորը զարվածա, տվածա, այնտեղ սա անհատ մարդկաս։ Հիմա էլ է շարունակվում այդ գործընթացը։ Այո, սա գելա մոտոս երևի կներկայացնենք, հաճելի հիմնական կարգ ստիալի, որոշ մատեխնիկա ձեռքբերի նախորոքին շրջանից հայտ է ներկայացնում, մենք այդ հայտերի միայն գումարում տարվա վերջին արդեն ներկայացնում ենք, եթե տանք հորիտալիա, արդեն բերում ենք մոտորապես կհաշեմանում շրջանների 60 օգտագործող տեխնիկայի հայտաներկացրած։ Այս մենակ արտասահմանանա։ Արմո Գալստյանի խոսքով եվրոպական արտադրության գյուղտեխնիկան շատ ավելի պահանջված է, չնայած որ ավելի թանկ է, քան ռուսականը։ Լիզինգի պայմանները թույլ են տալիս միջոցներ չխնայել որակի հարցում, իսկ պայմանները ահա 8-րդ տարին է անփոփոխ են։ Պետությունը սուբսիդավորում է տեխնիկայի արժեքի 30%-ը, մնացած 70%-ը գյուղացին վճարում է 7-ից 10 տարում կախված տեխնիկայի արժեքից։ Այդ ընթացքում գումարի տոկոսադրույքի մի մասը վճարում է գյուղի եւ գյուղատնտեսության տնտեսության աջակցության հիմնադրամը գյուղացուն թողնելով միայն 6%-ը։ Ի պատասխան հարցից, թե որքանով է վճարունակ գյուղացին եւ արդյոք նրան հաջողվում է առանց ուշացումների մարել վարկը, Արմո Գալստյանն ասաց. Ոճարը ման բոլորը պարտաճանաչ բայց հիմնական մասը հա պարտաճանաչ բերում դրստակը այս երկու տարը ուժը զբաղվում հետ վերադարձման պայմանով ապա մի դու տվանք բարձր դու ապա մի պիջ թագես Վարկը կանոնավոր վերադարձնել սովորելու գործընթացը միշտ չէ առանց խնդիրների ստացվում։ Այդ պարագայում արդեն կիրառվում են տուժերի, տուգանքների եւ ապա դատական համակարգի մեխանիզմները։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ձմռան ժամանակահատվածում բնակավայրերի ակտիվ գործունեությունը ապահովելու կարևոր պայմաններից մեկն էլ տեղական նշանակության ճանապարհները բարեկարգ վիճակում պահելն է հերրախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Շրջենտրոնի եւ շրջանի մի շարք գյուղեր Ստեփանագերտի կապող ճանապարհի Հադրուտ Կարմիր շուկա 32 կիլոմետրանոց հատվածը սպասարկվում է Արցախով Փակբաժանեդրական ընկերության հադրուտի մասնաճյուղի կողմից։ Տեղամասը կատարում է նաև շրջանի տեղական իշխանության ճանապարհների վերանորոգման շահագործման աշխատանքներ։ Վերանորոգման աշխատանքները իրականացվել Տող Թաղոտ, Հակակու, Տող Տումի, Տումի ճանապարհից դեպի Մոխրենես գյուղերը տանող ճանապարհների վրա։ Մասնակցի աշխատանքներ են տարվել հյուսիսարան մայրուղից դիզապայտի ստորոտ խճապետ ճանապարհի վրա։ Կարևորելով հյուսիսարան մայրուղու դերը Ստեփանակերտի հետ կապման գործում հադրուտի վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանի նախաձեռնությամբ վերանորոգման աշխատանքները իրականացում Հեսիս հարամայրուղու Հադրուտ Կարմիր շուկա ճանապարհի վրա։ Աշխատանքները տարվում է Դարոժնիկի համանախապ պատասխանատվության ընկերությունը։ Ժամանակ ժամանակաշրջանում ճանապարհների անխափան աշխատանքները իրականացնելու նպատակով ճանապարհների անանցանելի տեղամասերում կուտակվում է խիճ եւ ավազ։ Այդ է ներկայացրել ձերբերելու տեխնիկական ախ ներկայացարուցի դեմ պայքարի աշխատանքներում այն օգտագործելու նպատակով։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ժամանակահատվածում ապահով օրենք ճանապարհների անխափան աշխատանքը նշեց Արցախողի Պատբաժին Տերական ընկերության հաջորդի մասնաճյուղի տոների Միքայել Ասարյանը։ Մնում է հուսալ, որ ձեռնարկող միջոցները կտան իրենց դրական արդյունքները եւ շրջանի աշխատանքները դմրան ժամանակաշրջանում կապահովվեն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակներում Ուկրաինայի Բոգոմոլեցի անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն, Ուկրաինայի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Օլեգ Կրիշտալը Արցախի պետական համալսարանում հանդես է եկել Ուղեղի իոնային անցուղիների ֆունկցիոնալ նշանակությունը եւ կարգավորման մեխանիզմները թեմայով դասախոսության, որտեղ բանախոսը անդրադարձել է ֆիզիոլոգիայի բնագավառում իր ունեցած գիտական նվաճումներին ու դրանց կիրառական նշանակությանը։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, ով կարևորել է նման նախաձեռնության կարևորությունը փորձի փոխանակման եւ ուսանողներին համակողմանիորեն գիտելիքներով զինելու տեսանկյունից։ Իր խոսքում Կրիշտալը նշել է, որ գիտության բնագավառում նշանակալի հաջողություններ կամ բացահայտումներ կարելի է գրանցել մինչև 40 տարեկանը։ Արցախում Ֆրանսիայի բողոքական եկեղեցու եւ Հայաստանի միջև համերաշխություն բարեգործական կազմակերպության Արցախի գրասենյակը նշել է Ստեփանակերտում իր հովանու ներքո գործող ֆրանսախոսների ակումբի ստեղծման 20-ամյակը։ Տոնի Արթիվ ակումբի մասնակիցները հանդես են եկել մշակութային ծրագրով, ցուցադրվել է գործունեության մասին պատմող տեսանյութ, ինչպես նաև նշվել են ակումբ այցելելու հիմնական առավելությունները։ Գազམ་ակերպության նախագահ Ջանիկ Մանիսյանը ասել է, որ ակումբի բացման հիմնական նպատակն էր արցախցի երեխաների համար ֆրանսերենը սովորելու հնարավորություն ստեղծելը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Կատալոնիայի հանրակրվեից եւ դրան հետեված անկախության հռչակումից հետո հնարավոր է բախումներ լինեն ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև, բայց չեմ կարծում, որ Իսպանիան եւ Կատալոնիան ռազմական բախման գնան։ Այս մասին ասել է Բարսելոնայի հայկական մշակութային միության ատենապետ Տաթև Սուլյանը։ Հակառակը կողմերը կփորձեն երկխոսությամբ ինչ որ լուծման հանգել, նշել է նա. Բարսելոնայի հայկական մշակութային միության ատենապետի խոսքով իրենց դիրքորոշումը հանրակրվեից եւ անկախության հրճակումից հետո չի փոխվել։ Մենք կողմ ենք ազգերի ինքնորոշման իրավունքին եւ ողջունում ենք այն ազգերին, որ ձգտում են այս ճանապարով անկախանալ եւ ժողովրդավարական երկիր ստեղծել, ասել է Տաթև Սուլյանը։ Հայաստանը ի տարբերություն իր երկու հարևանների Ադրբեջանի ու Թուրքիայի որևէ ժողովրդի իրեն թշնամի չի համարում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Նա նշել է, որ հայերը ոչ հակաթուրք են, ոչ էլ հակաադրբեջանցի, այլ հայաստանակենտրոն են, քրիստոնեակենտրոն ու խաղաղակենտրոն։ Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես կողմ է եղել ու կողմ է խաղաղ գոյակցության։ Մի դեպքում դա ստացվում է մեր հարգելի ու սիրելի հարևանների հետ, ինչպիսին են Վրաստանն ու Իրանը, Մյուս դեպքում դժբախտաբար Ադրբեջանի ու Թուրքիայի պարագայում չի ստացվում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին առաջարկել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում ազնական հանդիպում ունենալ, սակայն Ռոհանին մերժել է առաջարկը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը փորձել է միջնորդ դառնալ երկու երկրների ղեկավարների միջև, սակայն այդ եւս չի հաջողվել։ Տեղեկությունները հաստատել են Իրանի արտգործնախարարությունում։ Մշակութային կյանք Արցախի հանրապետության 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր ժողովրդական համույթը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին համերգներով հանդես է եկել շրջանի մի շարք համայնքներում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Վերջին եզրափակիչ համերգը կայացավ Հուսիսային թևի Վարդուկ գյուղում Հակարիի շալվա վտակի ավազանի ծուղերի բնակիչների համար։ Սրբարքակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Արուտ Հավանեսյանը պատման խոսքում տեղեկացրեց, որ Սրբարքակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի հովանավորությամբ արդեն 10-ից ավելի համերգներ են տվել ցածարապային արաքսամեր բնակավայրերից։ Ժողովրդական, ազգագրական, ռազմաայրենասիրական, գուսանական երկերի կատարումներով հանդես եկան ամուսի երկչուհիներ Սիրուզա Արզումանյանը, Նուբար Գևանդյանը, Երկիչ Շիրայ Ռակոբյանը։ Ընթացքում ասմունքով երկերով բարերով հանդես եկան տարբեր գյուղերի բնակիչներ։ Բարտուտի դպրոցականները ներկաներին ողջևորեցին իրենց բարով Համույթի ղեկավար Արարատ Սուջոյանը գոհ էր հանդիսատեսից։ Իրենց գողնակություն հայտնեցին նաև Արևան համայնքների ղեկավարները, դպրոցների տնօրենները, բնակիչները, ցանկություն հայտնելով, որ նման միջոցառումներ աճախակի լինեն։ Մոտ օրերս Բերձորը համերներով հանդես կգա նաև հանրապետության սահմանամերձ զորամասերում։ Մարզասերների համար Հունաստանում շարունակվող շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնության երրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականը ոչ ոքի է խաղացել Խորվաթիայի թիմի հետ 2-2։ Մրցամարտի բոլոր պարտիաներում հաղթող չի եղել։ Հիշեցնենք, որ նախորդ երկու տուրերում Հայաստանի հավաքականը հաղթել է շվեյցարացիներին ու հույներին։ Չորրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականը կմրցի հոլանդացիների հետ, առաջին ու երրորդ խաղատախտակների վրա խաղալով սպիտակներով։ Ֆուտբոլի Արգենտինայի ազգային հավաքականի առաջատար ֆուտբոլիստները թիմի ավակ Լիոնել Մեսիի գլխավորությամբ չեն ցանկացել ընկերական հանդիպում անցկացնել Ադրբեջանի հավաքականի հետ։ Հաղորդվում է, որ Արգենտինայի ֆուտբոլի ասոցիացիան ծրագրել էր նախքան Նիգերիայի հետ ընկերական խաղը հանդիպումներ անցկացնել Ադրբեջանի եւ Ուկրաինայի հետ, հաշվի առնելով այդ երկրների մոտ գտնվելը Ռուսաստանին, որը 2018 թվականին հյուրընկալելու է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը սակայն ֆուտբոլիստները հայտարարել են, որ նախընտրում են հանդիպում անցկացնել Նիգերիայի հետ։ Թուրքմեն վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, անձրև, վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում քամու ուժգնացում մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։